Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 21-ն է տարվա 355-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1912 թվականի հենց այսօրը Կոստանդնուպոլսում հայոց ազգային ժողովը որոշում ընդունեց հայկական հարցը բարձրաձայնել Լոնդոնում հրավիրվելիք դեսպաների կոնֆերանսում։ 1917 թվականի այսօրը իջ միացնում փակվեց Գևորգյան ճեմարանը։ 1920 թվականին Խորթային Հայաստանի հեղկոմի հրամանագրով երկրի սահմաններում վերանում է ռուսական կայսրության հավաք օրինացը այն փոփոխություններով, որ մցրել էին ժամանակավոր կառավարությունը, անդրկովկասյան կոմիսարիատն ու Սեյմը, Հայաստանի դաշնակցական կառավարությունը։ 1913 թվականի այսօրը ամերիկյան ֆան հանդեսում տպագրվեց առաջին խաչբառը։ 1937 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Walt Disney-ի առաջին լիամետրաժ Սպիտակաձյունիկը եւ 7 թզուկները մուլտֆիլմի պրեմիերան։ Ամերիկյան բոլոր ժամանակների 10 լավագույն ֆիլմերից 10 ժանրերի ցանկում առաջինն է մուլտֆիլմերի ցուցակում։ 1968 թվականի հենց այսօրը Apollo 8 տիեզերանավը երկրից լուսին թռիչ կատարեց։ Դարձավ առաջին տիեզերանավը, որ ապահով վերադարձավ լուսնից։ Այսօրը ծնվել են 1773 թվականին բրիտանացի բուսաբան Ռոբերտ Բրոունը, 1851 թվականին հայ գրող հրապարակախոս Արփիար Արփիարյանը, Նա խմբագրել է Արևելք եւ Մասիս թերթերը, որոնց շուրջ փորձել է համախմբել ռեալիստական ուղղությանը հարող գրողներին։ Արփիարյանը գրել է մի շարք նովելներ եւ վիպակներ, որոնց մեջ արծարծում է սոցիալական բարոյական կարևոր հարցեր, արտահայտում աշխատավորության բողոքը անարդար կարգերի դեմ։ Հոդվածներում արծարծել է սոցիալ-քաղաքական եւ մշակութային հարցեր։ Արփիարյանը արեմտահայ գրականության մեջ ռեալիզմի հետևորդներից է։ 1879 թվականի հենց այսօրն է ծնվել նշանավոր խորհրդային կուսակցական քաղաքական գործիչ, կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինը։ 1895 թվականին խորթային կինոռեժիսոր Ձիգավերտովը։ Նա համաշխարհային եւ սովետական վավերագրական կինոյի հիմնադիրներից է։ Սովետական իշխանության առաջին տարիներին Մոսկվայի կինոկոմիտեում ղեկավարել է օպերատոր Փաստա Կադր աշխարհի 6-րդ մասը կինոնկարից։ Կարելի է վերցնել մատիտն ու վրձինը ու ինչպես նկարիչ ուսումնասիրել բնությունը, գտնելով ոչ թե երևույթների պատճառներ, այլ կերպարներ։ Գիտության նման գեղանկարչությունն էլ parberabar հին ժամանակներից սկսած իր ձևով հետազոտում է բնությունը եւ հայտնագործություններ անում։ Ես վերցնում եմ ոչ թե վրձին, այլ տեսախցիկ, գործիք ավելի կատարյալ եւ ուզում եմ ներթափանցել բնության մեջ գեղարվեստական նպատակով, կերպարներին բացահայտելու, հանելով թանկարժեք ճշմարտությունը տեսաժապավենի վրա, դիտարկումների եւ փորձերի ճանապարհով։ Սա տարեգրության գիտության եւ արվեստի միացման կետն է։ Ձիգավերտովի այս բարերում է վավերագրական կինոյի ողջ ճշմարտությունը։ 1940 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծուհի արձակագիր եւ լրագրող Նվարդ Ավակյանը։ 1967 թվականին վրացի պետական եւ քաղաքական գործիչ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլին։ Այսօր դեկտեմբերի 21-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 10 օր։